Errioxa dosakidezak. Behinbeineko ituna sinatu ondoren, ia, hiru hilabete iraunduen duen administrazioen arteko gatazkari amaier, eman aste berean, Iñaki Ordangarin inputatuko dutenaren albistea etengabean entzun aste berean, Espainiak konstituzioak hogeita mairu urte bete Horiek, Europa eta ekonomiaren gainbera eta futbol partidu batek bete ditu Espainiako komunikabideetako horri eta minutu gehien. Guretzat ordea, aste raro ez denik, bezin duka. Ego aldean behintzat, ala izan baita. Bi jaiegun, aste arte, uste gure. Biar, inposatu. Lehenengoaren esan aia, esan Zer ospatzeko te dugu Euskalduno Espainiaren konstituzioaren egunean? Eskerrak, pero gixak. Durangoko Ariburu eta Diska azokat bi egun hauek, arintzeko antidotu edarra den. Eta era berean, bere aldarri ezberdinek, bere lekua duten Durangoko kaleetan. Azokak irautik duen, Beran, Osborneko zena berde ez marraztutik ageri zen egun berean, Espainiar politikariak beren konstituzioaren ospazizunetan zubildu dizten. Etari gabeko lehen abenduaren seien. Meritua, eraiena bakarrik zutela ez dio. Nei dutena pentsa bezatela. Hala ere, hausanketa bat nahi gaineratzeko hobestukean. Horrok armatuak iraun bitartean, politikaz eta armatutzi eta gero, zegin hogen duela, autodeterminazio eta kontu horiek guztiak armak isindu eta gero zirila ebazteko. Terrorismorik gabe, dena hitz egin daiteke demokrazia. Oraindik ere, zai gaude. Rekuarekin oturik, abenduak amarrean, gaztibarteko harteko giza eskubideen egun ospatu. Alako eguni bada, eskubideak urratzen dugu dago. Han eta hemen, nahi. Gurean, gran. Zuntza, nasi, eta eskubide politiko oinarrezko da. Repaz, eskolak egun zaitxaratzen Eta guzti hori, segite konponi beharreko duen aitzakia nagusia, betaren indarkeria desagertu ostean. Orain zer, zeren zaitza dute, egin behar dugu ebatzi beharreko gauza guzti horietaz, noiz gure herriaren eta euskibarikaron eskubideen berriaz. Tresoen gaia, pipilen dugu gaia. Estatuek ere urratxeko man beharrean daudela argi kostatu. Baldi eta sarreko prozesuak aurrera egin Eta horretan, tresoen gaiaak ere bizikoa datzean lehen egoerak sakoneko aldaketa eskatzen. Eta horretan ez dut ez dut esan. dela jakitun, gure herriak jaso eta euskal presoan aldeko hindu eukartzea ezin beste dela. Eta nari bide, nari baionan izan genuen manik Sektore askotako eraginek, atera bide politikoa eskatu zuten. Abertzalekin batera, alderdi sozialisteko gurekideek, ekologistek, zentristek, eta sindikatutako ordezkariek, atazkari konbidea ematea askatzen ziren. Artean, Jure Martin eta Josu Esparzen, iaka lagoen artea izan. Haien aurkako atxilotza egin gula izan arren, arrera beroa egin zieten manifestatien egin dako urratxu guztiak, mandako aurrera pausua indiak, nonbait ez diren nikoan eta bezu pasarekin ageri dira Frantziar eta Espainiar estatua. Aurore eta Josuen kasua, bian dira. Ez bat gara batean. Espainiak otzete egin azionalak, egoita mabiu urtego gartzela zigorra ezarri gaitio, buruz makarresko behar. Joseba pagazartu ondua, duen gobalzen burua, eta pese gokitea iltzea, atentatu da egin zen bortian, topatu eta gara batean, jartzen zakartu dago DNA, eta egin batekatik, edo erakunde armatuaren kide dela ezin dela probatu die baiak. Baina Euskal Herriaren azio askapen mogumeniko kidea dela dio. Eta etaren eminduak jarritu, hilketa prestatu eta burutu zuen. Garzonen teoriak indarrean jarritu. Dena bai. Beraz, nahiz eta erakunde armatua bere hartu, duen gogelzen buruaren hilketa, eta nahiz eta gerra eta kide zanez, ezkerra bertzaleko medikan dizkera adik, hogeita madi urte, maru. eginez, 2006an, gertentza kulturriek aditzera mazuten, itzutela itzailaren azmarkarik, ez da, DNA-arik aurkitu dinketa gerratu zen deitonak azotek. Hain ordea, bai, den argitu, honen argitu, kakazan, nendeko politikaren adibide garbia. Irekitako bide berria sabote hartzeko beste urratz bat gehiago dituzu lortuko. Hau pauruz. Mar urte pasatu dira, para Euskal Herriko ezkerra bertzanean, zatik ere. Habe zapitu eta batasuna gertu. Orduko desadostasunak desagertu eta lehundu dela arranik berriz elkartzea posible Euskal Herrian martxan emate prozesuari begira arduratxu jokatzea, ide hori hartzea dela azaltu beroa, eta burdi, eta nafarroa beheran, ezaguken, eh, sentuzunari, eta okion ez ere, ikarra bertzaleak, mezu kolektibo eta rostu bat, eman behar duela, egin. Txikotzekoa, haber egin duen, ziur, kontrako ditu gari entzun beharko dut. Barruan, zinakoan. Etxe barruan izan dute, zede dinik handiena. Agalarren bisara, jende ugari izango baitute, ratxorren aurka, agartuko dire baina garrantzitsua da oso egoera politiko berri honetan jarnetako denanteko apostua egitea dana dantzale. Egungo inerrarremana aldatu eta gure herriaren erekin zan baldintza politiko berriak sortu ez. Ongi etorri. Estuin honetan, Euskal Presu politikoen bat Euskal Herriak zea, ez adorazkin aratu du, hiri bat Eta guztiek, eskaira hori ere, eginen ditela, osan kare berriotan, prozesu politikoan beden ekarpen aktibo eta positibo egiteko Euskal Herria maturik izan behar dut. Dagokien ez da harreman, ekimenak, baldintza politiko egokietan eraman ahal. Horretarako, guztion bultzada besteko. izango da. Gabonak hori egokia, baina berezki utarria zazpiko manifestaldia izango da horren Nagoeneko herrietan lan izan egiten zelik da, eta bila azazkia benta konmogarria izan. Ekimen bugari antolatzen ari da. Lan adibide, egandeko azkutiako abazkia. Eraz, konbidearen aldeko guztiok, ez du guai zarkiari. Zure presentzia, ezin besteko izango baita, bilgoko kaleak bete, eta estatu behi, beren konstituzioen jatik kultena, bete bezaten eskatzik. Euskal presuek, Euskal Herrian behar dutela, hori lehen urat bezala, uski. Lehen bailen bizirik eta etxean editu dira. Kolosala bai